mano krūtiniai kaupėsi dainos, tarytum debesys, nebūtų tai bus, liūtis be grūstinio, bet aš ir nesirengiu. žiauri tikrovė. Kągi penktadienis, žiauri tikrovė vėl pulso etrija ir kaip įprasta, šią laidą kartu su manim veda Aivaras Lilika. Sveikas, Aivarai. E, labas, Erikai, labas klausytojai, labas Lietuva, e, speigai praeina, ateina pavasaris, atlidžiai. Ir tikrai gamtos virsmas, gamtos to šventės, manau, vyksta ne tik tai išorėje, bet ir viduje pokytis sąmoniai, turbūt tie ledai visi, kurie galbūt tos šimtmečius uh, muskauste, pamažu su šitom laidom taip pat pradės tirpti ir žmonės blaiviai sugebės pažiūrėti ne tik tai į savo praeitį, bet ir į savo dabartį, nes m, mm, iš tikrųjų mūsų praeitis mus jungia bendrai ateičiai ir jeigu mes to nesuvoksime, e, o įsivaizduosim, kad mūsų praeitis mus jungia su Vatikanu ar jungia su Izraeliu, E, taip, jungia, bet tai yra mažoji dalis, o ne esminė ir pagrindinė dalis. Ir e, pagrindinis dalykas yra mūsų tauta, mūsų valstybė ir jeigu mes nesugebėsim būti šeimininkais, o įsivaizduosim, kad šeimininkai yra kažkur tai Vatikane, kažkur tai Briuselėje, kažkur tai Maskvoje, mes nieko gero nepasieksim. Tik tai tiek, kad blaiviai situaciją padėtį įvertinant, e, tik tada gali prasidėti pavasaris, tik tai tada gali tautos atgimimas įvykti. <laughs> Bet kokia atveju pats minėjai, kad, na, nagrinėjom bent jau šį laikotarpį, kas dabar žiūri tikrovį mūsų eterį. Vienas iš sudėtingiausių Lietuvos istorijų. Jo, tai buvo laikas, kada žmonės ieškojo atsakymą atsakymų, ką daryti, kokią sistemą pasirinkti, kur sprendimai teisingi, kur sprendimai neteisingi. Ir matosi taip pats skaudžiausias laikotarpis, kurio pasiekojo tik tai tas 14 amžius, tas galingasis mūsų imperijos amžius atsirado nuo Vitenio laikų. E, ir baigėsi su Vytautu, tai, bet iki tol beveik visas šimtmetis buvo ieškojimų. Tai jeigu mes pasižiūrėsim, pas mus irgi visas šimtmetis ieškojimų trunka jau nuo 1900 metų, nuo 1905 metų, nuo Vilniaus didžiojo Seimo. Uh, E, tai mes esame tą šimtmetį praėję ir laikas galbūt pradėti suvok, kad tikrovės šeimininkai esi tu. Jeigu nesuvoki, kad tikrovės šeimininkas esi tu ir nesielgi kaip šeimininkas, o elgies kaip vergas, tada tave ištinka žiauri tikrovė. <laughs> Todėl tas laidas yra apie tai, kad mes blaiviai vertintumėm visgi padėtį, kuri yra pakankamai žiauri nesuvokiantiems josios. Tai va, mūsų pra, bendra praeitis jungia mūsų bendrai ateičiai. Ir um, šiandien toliau jau kalbėsiu, aš, e, mes pradėjom kaip tik apie Mindaugo mirtę, apie Mindaugo atsisakymą karūnos. Tai aš tą dešimt metų laikotarpį, kada Lietuva buvo kaip vieną iš galimų sistemų Mindaugas pasižiūrėjo ir nusprendė, kad galbūt tapti krikščionišką valstybę yra naudinga mūsų šaliai tuo metu mūsų tautai, mūsų šaliai. Ir aš paskaitysiu eiliuotosios Livonijos kronikos E, kuri apėmė nuo 1143 iki 1290 metų laikotarpį. Tai yra, sakykime, beveik Mindaugo amžininkas rašė šitą eiliuotą kroniką. Ir e, iš tikrųjų yra nuostabu iš to laikmečio, sakykime, spaudos skaityti straipsnis. Tai yra, mes skaitom to laikotarpio, aš skaitau šiuo atveju 13 e, amžiaus vidurio pabaigos šaltinius, kuriuose yra prašome, kaip vyko, ne 19-20 amžiaus. Tai va, aš ir noriu norėjau šiandien netgi pradėti laidą nuo Eiliotosios Livonijos kronikos, kurioje yra aprašoma, kaip Mindaugas buvo koronuotas tarp 1250 ir 1251 metų, kur tik tai 1253 jau buvo ta oficialioji koronacija, bet e, oficialusis patvirtinimas kaip Šventosios Romos imperijos vietininko okupuotoms Lietuvos žemėms. Taip įvardinti, nebijokim, kad 1253 metais įvyko Lietuvos ne e, aneksija, tai pasakykim, pakankamai teisėta aneksija, pakankamai teisėta, e, kurios 1260-61 metais, kaip aš jau minėjau, praeitoj laidoje atsisakė. Tas irgi svarbu žinot, kad tos sistemos buvo atsisakyta, tos modelio. E, kuris išbuvo pas mūsų valstybėje apie 8 metus grubiai, apie 9 ir nepasiteisino, pasakykim. Tuo metu krikščioniškosios civilizacijos modelis netiko vietiniams gyventojams ir jisai buvo atmestas, o šiuo atveju mes dar švenčiam jį kaip kažkokį, tai, tai irgi Valstybė yra... Valstybė šventė jo pavadinti. Jo, tai yra galima ją švęsti tik tuo atveju kaip grįžimo prie protėvių tikėjimo, kaip grįžimo prie po, protėvių papročių ir įpročių, kaip prie lietuviškosios tradicijos grįžimo, nepasilikimo prie netradicinio krikščionybės. Krikščionybė tuo metu buvo netradicinio tikėjimo religija partija, tai buvo, sakykime, mažytė sekta kažkokia. Tai. Ir ją reikia įvardinti kaip netradicinio tikėjimo. Man dažnai netgi priekaištavo, kodėl tu taip važiuoji, ant, sakom, mažiau tą krikščionybę, gal iš viso apeik, netgi man tai patarė kartais. Ir aš sakau, vat, dabar Erikai sėdimės patalpoj. Ir taip, mes galime paimti ir pradėti kalbėti, va, aš turiu užrašų knygutę kažkokią tai. Ir kalbėti apie užrašų knygutę. E, taip, tai yra mažytė dalis tos patalpos, bet patalpa va yra, sakykime, užuolaidas, matau, langai, palangės, kažkiek tai čia kvadratinių metrų mes turime. Patalpos, patalpa apsprendžia, kaip mes elgsimės. Jeigu jinai turės langus, vienaip galbūt elgsimės, jeigu jinai bus apstatyta kitais baldais arba kitokiam technologinė įranga kitaip, tai krikščionybė mus patalpina į tam tikrą aplinką kurioje mes priversti elgtis atitinkamai, nes tai yra sistema, kuri apima visas gyvenimo sritis, mm. pradedant gimtimi ir baigiant mirimu. Ir pradedant e, sakramentais, tai yra šventosiomis mintis, kurios įpareigoja ir reguliuoja žmonių gyvenimą. Ir nekalbėti apie tai e, yra tiesiog, nu, aš nežinau, bukumu švel, švelniai pavadinti, bukumas, ar ne, o jeigu jau aštriai pavadinti, debilizmas, jeigu mes netirinėsim krikščionybės kaip sistemos ir jeigu ją apeidinėsim. Ir e, tai yra tik valdymo sistema, žmonių valdymo sistema. E, va ir visas jos funkcija, taip sakykime. E, ir tada toj funkcijoje visi atlieka funkcijas. E, veiksmus, taip sakant, kurie yra įprogramuoti sistemoje jau pačioje. Tai Šiuo atveju Mindaugas tą suvognamas, tai vat būtent ir vyksta eiliotojų Livonijoje prašymas, kaip Mindaugas, e, kodėl jisai vyko į tą, e, kodėl jis pradėjo bendradarbiauti su Livonijos ordinu e, arba Kristaus kalavijo broliais, kurie tiesiogiai pakluso Vatikanui, tai yra popiežium. Pradėjo Mindaugas dėrybas. Ir štai ką aprašo. Kaip Mindaugas, e, prieš Mindaugą susibūrus koalicijai priešininkų pačioje Lietuvos vidui, e, kaip sąjungininkais pasirinko, po ta, apie tą koaliciją šiek tiek mm. vėliau, nes mes einam atgal laiku. E, būtent kaip sąjungininkais pamatė, kad tai gali būti tas Kristaus kalavijų ordinas, popiežius, sakykime, pats popiežius galėtų būti sąjungininkas Mindaugų. <clears throat> Ir su ordino magistru Andriu Štiriečiu, E, po tos metu įvyksta susitarimas dėl Mindaugo krikšto ir vainikavimo e, karaliumi. Tai karaliumi vatikaniškoju, krikščioniškoju, nebe mūsų tautos karaliumi, bet vienu iš okupacinės administracijos atstovų. Taigi, ir tai yra dabar e, perskaitysiu tiesiog. Ir vieną dieną atsitiko, kad jos pasintinys atvyko Rygoje magistrą aplankyti, kuriam jis tarė. Jūs matyti, valdovas Mindaugas norėtų, ir kad krikščionim tapt galėtų. Laimingas būtų iš tiesų, čia su to prašymu esu. Išgirdę žinę tą malonę, magistras ruošęs toj kelionė. Išvyko patartasis brolių, nepaisė nei miškų, nei tolio. Kol atsirado Lietuvoj, ji buvo Mindaugo valdžioj. Valdovo šauniai jį sutiko, kaip svečiai toli, tolimam, kad tiko. Pasveikino ir valdovienę, meilingai žengusi menę, ir brolius tos drauge, kur jį lydėjo kelyje, ir kaip vėliau girdėjau, kai metas jau atėjo svečiams pradėti porą, potą, ten viskas buvo duota, kas kelia garbę šeimininko ir kuo tik jis svečiams įtinka. Kai baigėsi šauni pota, pasižmonėti valanda, karštai valdovas padegojo, magistrui už tą žygį jojo. Kai jo šisai išklausė, prabilt į Mindaugą valdovą, kuris turėjo didžią šlovę. Kadangi tu tampi krikščionių, tau teks didžios garbės malonė. Išgausiu aš karūną tau, kad nenumirčiau tik anksčiau. Kalba ta Mindaugui patiko. Žadėjo Žadėjo dalį jis tam tikrą, magistrui iš valdų plačių. Susitarė taip jėdu iš tiesų. Ir kai tai buvo pasakyta, pagerbdami jie vienas kitą, toj priesaika atliko. Krikščionims ji patiko. Ir mes matome iš to, kad Mindaugas įsipareigojo e, kažkokią tai dalį žemės savo atiduoti. E, už tai, kad taps karaliumi sakykime, tą dešimtinę, ne, 10 procentų, <laughs> e, nežinau, kaip čia tas Lietuvoje vadinasi, e, kišis ar kažkas, tai už tai, kad e, būtų ta sutartėlė sudaryta. Veiksmas toliau plėtojasi, apie tai, kaip Mindaugo pasiuntiniai atvyksta pas Inocentą ketvirtąjį, kurio vardas buvo Parbus, ir popiežius įgaliojo magistrą Andrių iš Prūsijos, Kulmo vyskupą, e, Prūsijos kulmo viskupą Henrichą vainikuoti Mindaugų karaliumi. Ir toliau jau dabar perskaitysiu, kaip to meto spauda rašo apie 1253 metais įvykusią jo karūnaciją. O kai magistras valdovą palikti rengęs, palidovą, šis parbų, žvalų vyrą, nors ir pagonį skyrė. Tasai magistrą palidėjo į Rygą. Šis iš ten skubėjo siustromon broliu, kaip planota, pas Mindaugą per potą, pasiuntiniai išjoja į Romą, kelią netausojo. Ir kai ten nukeliavo, pasiėmė toj savo svarbiosius laiškus ir gabeno juos ten, kur popiežius gyveno. Ir kai paskaitė juos tenai, pasakė popiežiui linksmai. Aš pritariu šiai žiniai ir savo galę išimtinę paremti jai skiriu karštai man ši diena brangi labai ir liepia popiežius rašytoj laiškus, kas reiks padaryti. Vos jos pasiuntiniams įteikia, keliančia vyrai leidžias veikiai. Atgal sugrįžo jie skubiai ir parbus džiaugiasi labai. Ir prasideda karonacija, tai yra Mindaugo ir jo žmonos Mortos. Magistrui buvo duota gale valdovo vainikuoti. To jau jis pagamino iš aukso brangumynų dvi karonas dailiausias meno ir siuntė Mindaugui jis vieną, o jojo žmona, žmonai Mortai kitą. Ir kai tai buvo padaryta, pasiuntiniai į prūsus traukia, paskulmo vyskupą. Ryga jo laukia. Atėjos Rygon smagiai, šis liko ten neilgai, su kunigais ir broliais iš Rygos patraukė linkų į Lietuvos. Ir kai į Lietuvą atvyko, šventas toj apeigas atliko. Čia Mindaugai ir Morta jos abu jis karunavo popiežiaus vardu. Karalius džiaugės karuna, o ir magistrui dovana. Garbingai buvo ištesėta, jam davė tai, kas pažadėta ir tai pabaigų šį dalyką, magistras Lietuvoje paliko. Nemaža dvasininkų brolių, kad jie darbotųsi ten oliai ir taip išmokytų jie tautą, kad tą dangaus palaimą gautų. Ir e, matom, įvyksta susitarimas, e, vėliau tie susitarimai kuršių žemės padovanojo, žemaičių žemės padovanojo, e, didžiąją dalim. E, E, pasitraukė iš prūsų palaikymo, ta prasme, prūsų laisvės kovų Mindaugas atsisakė palaikyti ir e, nutarė būti ištikimu tuometiniai Šventosios Romos imperijai. E, ir viena po kitos armijos skubėjo pagalba, nes Mindaugui buvo maždaug ir Rusija pažadėta. Beje, aš paminėsiu, e, tais pačiais metais buvo karūnuotas dar ir Halčiovo Luinės e, e Danielius, Danila, man atrodo, e, karalius. Iš esmės, popiežius sukūrė e, tokį buferinį tinklą tarp mongolų imperijos atsikūriančios, e, susikūrusios anometinės Čingishano armijos dėka judėjimo ir Mindaugas tapo ir e, Halčio valinės karalius tapo tokią buferinę zoną, karo zono, karo laukų tarp e, Europos Sąjungos anometinės šventosios Romos imperijos ir tarp Mongolijos, e, Kinijos netgi, nes į Mongolų imperiją tuo metu įėjo ir Kinija jau, ir e, netrukus ir Vietnamas buvo netgi jungtas iki tokio lygio, ir Iranas jau buvo jungtas visas į tą mongolų imperiją ir mažoji Azija dalinai, tik tai Bizantijos imperija, Turkijos ten dalis kažkokia tai laikėsi. Ir vat visos šitos pajėgos judėjo link Europos Sąjungos ir Mindaugas pasirinko e, būti sąjungininkais dėl kažkokių tai priežasčių su Romos imperija. Be abejo, tos priežastys, kaip aš po to paaiškinsiu, buvo mūsų pralaimėjimai. Tai va tas laikotarpis iki durbės mūšių yra tikrai tas 12, 12 amžiaus pabaiga, 13 amžiaus visa pradžia ir e, didžioji dalis iki, iki padurbės mūšio, iki 1260 yra pralaimėjimų grandinė pas mus. E, skaudžių pralaimėjimų. Ir e, politiškai Mindaugas pasirinko kaip galima sąjungininką tuo metu Šventosios Romos imperijų imperatoriui ir pradėjo atstovauti jų interesus šitai sferai. Ir kaip matom, e, kad e, aš galiu netgi dabar įdomiai pacituoti e, iš Frankų, nu, iš Frankų karaliaus anometinio e, Liudviko devintojo, e, toks Viljamas iš Rubriko buvo atvykęs į e, Mongolijos imperijos sostį Karakorumą. E, tai Karakorume, kur e, e, Hanas Mjönkhe e, ar Mönke perdavė žodžius rubrikui, kuriuos jis pasakytų popiežiui anometiniam. Ir tai buvo atsakymas e, turbūt vienodas – kuris galbūt net įkvėpė žemaičius, o galbūt tai ir pačių žemaičių atsakymas buvo Mindaugui, kurio pasiekojo 1260 įvyksta durbės mūšis, ko pasiekojo Mindaugas atsisako karūnos. O tie žodžiai iš to laikmečio irgi, kurios aš dabar pasakysiu. Jums Dievas davė raštus ir jūs jais nesak, nesekate. Mumsgi suteikia žinius ir mes elgiamės taip, kaip jie mokina ir gyvename santarviai taikoje. Jeigu mes pažiūrėsim anometinę, sakykime, Lietuvą, e, iki krikščionišką, jeigu mes pasižiūrėsim anometinę Mongoliją, vėl korai buvo gynybiniai, prevenciniai. Ir e, tas tik prevencinis karas išvirto į visų priešų po to medžiojimą. Bet e, kas pradėjo karą su šventaja Romos imperija? Mes prieš jos ar jie prieš mus? Tai akivaizdžiai yra matoma, kad ne mes misionierius siuntėme į Paryžių arba ten e, Vatikaną, sakydami, klausykit, pas jūs durnas tikėjimas, ką, kokis čia dabar Ješo bar Jehuda tikite, kuris ten Arabijoje smėlį žarstė ir E, Paslakas. laikas jums grįžti jo prie savo tam tikėjimo teisingo. Ne, priešingai, mes matom, ne mes misionierius politrūkus siuntėme į Vatikaną, bet Vatikanas atsintė pas mus mokindamas teisingo gyvenimo. Ir ko pasiekoje atsisakius priimti, atvesdavo armiją, žudydavo visus, kurie nesutikdavo to teisingo gyvenimo vesti pagal jų supratimą, sampratą. Ir e, taip mes matome iš tų žodžių, kad jiems davė raštus, bet jie jų nesilaiko. <laughs> e, mums davė žinius, kurie nepaliko raštą, jeigu pasižiūrėsim. Bet tauta gyveno santarvėje ir taikoje. Čia buvo turbūt svarbiausias dalykas. Taip, ne, mes gyvenom santarvį ir tai nebuvo pas mus to karo, kuris atėjo su krikščionybė. Gyveno žmonės taikiai ir tai parodo archeologiniai kasinėjimai. Ir pas mus vėl šventės visos surištos su karais. Ar nedurnumas mūsų valstybės vyrų tapatinti su karais? Jeigu tai yra tikslas kova užtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę. <laughs> Nuo Vatikano, nuo Bruselio, nuo Maskvos, taip šveskim koingas šventes, nes tai turi ko, tautą, kuri girdi šias laidas, <laughs> kuri turi širdį ir ausis, įtvirtinti laisvę kovomis, nes kitaip jos neišeina, tai parodo vat, visą tą istoriją, kurią mes matome. Tai e, tik tada, tada bus santarvė, kai nebenurodinės, kaip tu turi gyventi ir kokiu tu įstatymu turi laikytis. Ir e, aš įsivaizduoju, dabar mes surenkame e, kažkokį tai kiekį žmonių ir pareigojame kokį nors ten Jozapą iš e, kokių raguvos tenai ar dar kažkur važiuoti į Vatikaną ir pamokinti dabar popiežių teisingo gyvenimo, nes tasai visą šimtmetį šudą malę. Atsiprašau už karštus žodžius, bet man kartais su tokiom nesąmonėm, kai aš susiduriu ir po to man dar sako, nekalbėk apie krikščionybę kažko, tai ne, mes gyvenom taikiai, iki krikščionybė pas mus nepasirodė. Mes buvom aukštesnės civilizacijos tauta pagal archeolo materialiniam lygiai. Mes buvom aukšte, geriau išsivystę negu vakarų Europą nuometinė. Čia archeologiniai radiniai. Ir apie tai yra pas mus nekalbama priešingai. Viskas yra priešingai, priešingai varoma, kad pas mus taika atėjo su krikščionybė, <laughs> pas mus atėjo civilizacija, kultūra ir visa kita. Nieko panašaus archeologiniai radiniai liudyja ką kitką, kad pas mus buvo taika ir civilizacija aukštesnio lygio iki nepasirodė krikščionybė. Tai va, e, ir šitie žodžiai e, Mönchechano, kuriuos jisai pasiuntė popiežiui, per vieną iš savo pasiuntinių liudyje, kad e, Mindaugas stojo į tų okupacinės, sakykime, ideologijos e, platintojų gretas. Ir e, kaip aš jau minėjau, 1253 metais ne tik Mindaugai buvo įteikta karūna Inocento ketvirtojo popiežiaus, bet ir Haličio Valynės valdovui Danieliui. Ir visi Europą tikėjosi iš jų veiksmų, kad jie sustabdys ir mirs už Europos šventosios Romos imperiją kovoje su mongolais. E, tokia karūnos kaina buvo. Bet tam reikėjo padovanoti tam tikras žemės, tai yra kuršius, tai yra žemaičius, E, getus dar kitaip vadinamosius, mes matome, kad šitų pasiekojų mes nebeturim nei kuršių, e, net ir žemaičių, sakykime, šiai dienai irgi bando ignoruoti ir pasakyti, kad tai neturime tokio reiškinio, nežiūrint tai, kad žemaitis su aukštaičiu gan sunkiai net susikalba. <laughs> <laughs> Bet tai yra viena iš tų dalių, kuri užsispyrusiai nenumirė, skirtingai nuo kuršių, kurie numirė. E, skirtingai nuo prūsų, kaip aš kalbėjau, skirtingai nuo jotvingių, skirtumai nuo galindų ir dar daugelio tautų, kurios krikščionis įžudė. Ir tą reikia irgi vardinti, kad krikščionis įžudė daugelį. Ir jeigu tu, kaip alkoholikas, kuris vartoja, alkoholį, tenai dieną, vakarą, ryte ir tu sakai, ne, aš nesu alkoholikas, tu turi pripažinti, kad tu esi uh, priklausomos nuo šito. Ir kai tu tai pripažinsi, tu tada pradėsi sveikti. Taip krikščionis turi pripažinti ir prisimti asmeninę atsakomybę už krikščionybės kaip sistemos klaidas, o ne nurašyti ant sistemos klaidas, nes jeigu tu toje sistemoje dalyvauji, jeigu tu gyveni penki aukštė, tu esi to penki aukščio dalis o ne apsimetinėti, kad penkiaukštis yra nuostabus, tik tai tie, kad e, ketvirta aukšto plyta kairėje yra ne vietoje įmūrita. Nieko panašaus. <laughs> tai e, popiežius patvirtino jį e, Liepo 6, 1253 metais e, Mindaugo valstybė valdoma, tai yra Lietuva, Švento Petro Lenų. Tai yra nuosavybė Lietuva buvo nebe lietuvių, o Švento Petro nuosavybė, kurią laikinai administracijai patikėjo Mindo. Tai ką čia per nesąmonės mes valstybės dieną švenčiam? Kai mes atidavėm nuosavybę popiežiui, Savo. Ir tai neįvardinam, o įvardinam kaip laisvę šventę. Šizo, <laughs> atsiprašau, nežinau, susidvenimas, sakykime, asmenybės turėtų ištikti kiekvieną sveiką žmogų. Kai tu pasakai, va, aš tau padovanoju, ir tu sakai, o tau tu pasakai, ta, ta, ta teisė, ta dovana pasinaudo tau išlieka ir tu tai šventi, kaip didžiausia šventė. <laughs> Atsiprašau klausytojim. Taigi, e, popiežius patvirtino Švento Pet, Petro Lenų, teisingai valdyti ir veikti bažnyčios gerovį. Visi veiksmai Mindaugai nuo to laiko turėjo būti teisingai valdyti ir veikti bažnyčios gerovį. Ir valdyti jam priklausančią žemės. Ir vietinių gyventojų požiūrių, tai anoks čia karalius, jeigu jisai dirba bažnyčios geroviai. Anoks čia žmogus e, sveikas, e, dirbantis ne savo tautos labui. Ir e, įvyksta patepimo ceremonija, e, Kulmo viskupas Henrichas Henrichas e, karūnuoja, greičiausiai gardinė buvo, greičiausiai. Nors kai kas įvardina Vorutą. Nu, ginčiai tarp tų istorikų, bet tiek Gardinas, tiek Voruto Lietuvos, etnografinės Lietuvos teritorijai, jeigu ką. E, taigi, po koronacijos Mindaugas patvirtino Andriaus Štiriečio atvežtą ordino kanceliarijai parengtą raštą, kurio jis e, katalikų ordinui, Livonijos švenčiausios e, Kristaus brolio kalavijų užrašė, Karšuva, Nadruva, pusę daina, Suduvos, Dainavos, Raseinių, Laukuvos, Betygalos, Ariogalo žemės e, ir taip toliau per keletą metų jisai pilnai užrašė Žemaitiją, Sielas, Kalvą, Nadrumą, Šiaurės Suduvą ir, e, žodžiu, po savo mirties galiausiai jisai patvirtina, kad atiduo, atitenka visa, visa savo teisės paveldėjimo, atiduoda popiežiai, Vatikanai. E, atsiprašau, didesnės negarbė švęsti tokią dieną mes neturim, todėl mums ir švenčiam tas švenčias, kurios E, praeitą kal, kal, kartą kalbėjom apie heroiną, kas e, svarbiau, ar data, kada pradėjai vartoti heroiną, kada priklausomybė, ar kada supratai, kad tu turi priklausomybę, tai abi datos svarbios. Tai taip, bet mes blaiviai turim suvokti, kad turėtumėm didesnę šventę yra durbės mūšis ir po to sekęs Mindaugo sugrįžimas prie tautos, Mindaugo sugrįžimas prie savų žmonių. E, tai yra didesnė šventė. Tai ir vienai sutampa su Liepos 5-6 dieną tiek durbės mūšis, tiek karnacijos. Taip, kad didelės šventės nereikia. Kalendoriuose pavadinimą pakeisti. Jo, tik pavadinimą. Tai yra Mindaugo sugrįžimo prie savo tevinės. Tai yra tevinės diena galime įvardinti daugiau, nes iki, nu, tai, ką dabar mes švenčiam tą Liepos, sakykime, tūkstantis, tai iš tikrųjų yra tevinės įsižadėjimo data. Ir e, ypač emigracijoje esantys žmonės turėtų būti paskatinti, suvokdami, kad tai yra grįžimo prie tevinės data. Tai yra grįžimo į tevinę data. Tai yra grįžimo į tautą e, data. Nuo to, nuo ko tu bėgai. Tai vat Mindaugas bėgo nuo savęs pačio, nuo savo tautos, nuo savo žemės, bet su, pabudo vieną gražų rytą, išsiblaivė ir pasakė, taip, aš buvau alkoholikas, bet dabar aš būsiu sveikas ir šveskim tokias šventes iš tikrųjų, kurios padėtų ir mūsų emigrantams, kurie klausosi šitas laidas, e, sugrįžti atgal į tėvynę, sugrįžti ir nebijot keisti jo į tą tvarką, nežiūrint, kad taip galbūt laikinai mes esam administruojami kitų, laikinai esam okupuoti kitų, nes e, dirb bažnyčios labui, reiškia dirb Vatikano labui. E, taip ir, e, bet tai yra sąmonės būsena tai yra sąmonės priklausomybė nuo tam tikrų dalykų. Ir e, per šias laidas aš taip tikiuosi, va tas pavasaris pamažu, kuris artėja prie mūsų, pažadins toj sąmoniai tą kibirkštėlį, kurios pasiekoju mes kursime e, valstybę kartu, nes mūsų bendra praeitis jungia mus bendrai ateičiai. Ir e, tuo metu vėl yra įdomus dalykai. E, Mindaugas, kadangi auks, e, mongolai valdė ir Rusijos krikščioniškosios dalį. E, ir aš labai daug kitoj laidoj, galbūt gal ir šitoj kažkiek tai skirsiu dėmesio, mes buvom sąjungininkai su totoriais, su, su mongolais, su mongolais, ne su totoriais, bet su mongolais didesni sąjungininkai buvom, kol mongolai valdė visą šitą e, savo e, plačią valstybę, pačią didžiausią, e, kur tik tai Britų imperija jos lenkia 60 kvadratinių kilometrų. Tik tai 19 amžiaus pradžioje Britų mhm. imperija lenkė sukurta mongolų Čingischano piemens kalvio, be abejo, be jokio aukšto išsilavinimo, nes aukšto išsilavinimo vienintelis, kam tu tinki dažniausiai, tai administracijoje, okupacinės administracijos e, sistemoje dirbti, nes tavo mąstymas vėl atšimtas. Tai yra, tie žmonės sugebėdavo peržengti sisteminį, iš anksto nubriežtas sistemas ir funkcijas. Tam dažniausiai reikia <laughs> neturėti aukštojo. Tai... E, įdomu tai, kad e, Mes dabar pamažu eisim atgal, e, tai 50, nuo 53 iki 60 metų, tai aš jau minėjau laikas okupacijos ir vieno kitos armijos siuntimo Mindaugui, kurias tiek kuršiai, tiek žemaičiai apsijungia nuometiniai, kuronis arba getai e, su prūsais, e, paklodavo mūšio lauke, nes tos armijos, jeigu būtų pasiekusios Mindaugą, tada Mindaugas būtų paklojęs ir e, greičiau, ir e, jokių savokos getų ar bežemaičių nebūtų likę ir tikėtina, kad mes būtumėm labai gražiai vokiškai kalbėję jau. Tikėtina, jeigu būtų pasiekusios tos armijos, kurios buvo sunaikintos, tokie didesni mūšiai galbūt buvo 1259 Skuodo mūšis ir po to sekęs Durbės mūšis, ko pasiekojo mes išsilaisvinom. E, bet parodė, kad reikia susitelkti, reikia susitelkti ir siekti vieno bendro tikslo. Ir tai padėjo e, Mindaugui išblaivėti, pamatė, kad taip žmonės pagaliau susijungė ir matyt tai tapo priimtina. E, tai Henrikas Latvis anomet Įdomu tai, kad rusienus, rusę, vadino Haribę, o lietuvius Cilę. Tai yra lyg dvi sesės. Dvi sesės, o motina tuo metu būdavo įvardinama Sarmatija. E, šitų dviejų sesių, kaip ir be abejo daug didesnio kiekio sesė e, prūsų, imkime jotvingių, e, galindų, suduvių, kuronių, getų, tų pačių lietuvių, E, tų pačių rusėnų, jie būdavo įvardinti kaip viena. Nebuvo atskirai suvokiama šitą e, tautiniai šiai dienai, sakykime, suvokiami atskirai dariniai, anuomet nebuvo suvokiami visiškai kaip atskiri dariniai, tai buvo tik tai skirtinga religija. Tai pavadinkim, pas vienu išliko senoji sarmatiškoji pasaulyje žiūra, lotynų vadinta pagoniškaja, pas kitų buvo bizantiškoji ortodoksiškoji, tai pas rusienų, ir pas trečių tai buvo katalikiškoji e, iš Vatikano valdoma religijos ideologijos pagalba vieni buvo o kiti iš Bizantijos Konstantinopolio, o treti buvo laisvi ir tai buvo vadinami sarmatai, sarmatija. Ir tai buvo lyg dvi, aš tiesiog iš to laikmečio skaitau, nes aš negaliu, jeigu mes kalbam apie 13 amžių, mes turime to laikmečio spaudą skaityti. <laughs> tai iš to, to laikmečio spaudoms motina sarmatija, o dvi sesės tuo metu buvo kovojusios su Šventosios Romos imperija ir su Bizantijos imperija, petys į petį, buvo lietuviai, E, kurie buvo kaip Scilė ir rusienai, kurie buvo kaip Haribė, pagal anometinę šitą mitologiją. Ir e, tik tai tie, kad, e, kaip aš sakiau, mums nesisekė. Mes nebuvom karinės tautos. Tas yra labai akivaizdžiai. Mes nebuvom karingos tautos. E, karingi buvo krikščionis, karingi buvo, išliko ir bus visuomet, nes tai yra migrantų, tai yra kosmopolitinė, tai pasakykim, kovojanti neaišku už ką pasaulyje. Bet Vatikanas iš to tampa pačia turtingiausia nekilnojamo turto valstybė ir meno vertybių, e, kur ištenka vieną paveikslą parduoti kokį nors ten Michelangelo freskas ir tu gali visą Lietuvą, Latviją ir Estiją kartu nusipirkti iš karto. <laughs> tai reikia irgi suvokti. E, dabar pagal tą pačią Livonijos kroniką yra dažnai įvardinama, kad mūsų vitingai, vyčiai, e, vytis, vitingas prūsų yra tapatus vikingams. Tai vad pamažu mes pereidinėsim į tą laikotarpį, kaip žlugo vikingų judėjimas ir kaip atsirado vitingų judėjimas. Net kalbiškai didelių skirtimų jis netraisit, jokių būdų tai nėra skandinaviškas vikingų judėjimas, bet čia bus vėlesnėse laidose, bet aš iškart pradedu. Paganelė įliota, bet pagalivonijos kroni, kaip ir vitingai, arba vikingai, Lietuvos vyčiai, atjoja su savo greitais žirgais, lyvių žemėje apiplėšia E, dvasininkų namus, ima jų arklius, galvijus, drabužius, maistą, raityjoje bažnyčią, ieško šventų indų, drabužių, pervažiuoja bažnyčią rogėmis ir išvyksta namo. Tai taip mes prieinam prie laikotarpio, kada, e, kada e, yra vitingų, vitingai virto, atsiprašau, vikingai virto vitingais. Vytis. Tai vat mūsų valstybės net ženklas tiesiogiai su to yra susijęs, su vyčiu, su vitingais ir su e, kitais. Bet tai čia mes pamažu, kaip aš minėjau, leisimės į e, senuosius metus, į e, senąjį laikotarpį ir eisime mes į tą istoriją, kurią šiai dienai visi istorikai bijo net palies, todėl mes nieko nežinom apie 10 amžių, 11 amžių E, e, devintą, aštuntą, sako, nėra raštų, pilna raštų, tik tai tiek, kad taip buvo pas mus pavadino pseudo istorija ir proto istorija, nes tai yra kai vat, kažkas tai sakė, nu, paliktų tą penkia aukštį, kuriame žmonės gyvena ramybėje, tai yra ta krikščioniškas. Negali palikti, todėl kad žmonės ten buvo per prievartą apgyvendinti. Taip. Iš Nonosovo žemės iškelti tą penkia aukštį. Ir nekalbėti apie tai, kad visi gyvenam per prievartą šimtą. Tai vat ta sistema krikščionybė mūsų tik tai per prievartą primesta buvo. Ir jeigu aš žinau, kad mane išprievartavo, e, su, e, ir bandyti neikti tą faktą, yra lygo, lyga jau. E, reikia gydytis kad tu galėtumėj pripažinti, taip, mane išprievartavo, taip, aš esu alkoholikas, Taip, arba alkoholiką ten šiuo atveju moterų atžvilgių, taip aš turiu pradėti sveikti, nes aš žinau, nuo ko aš priklausau. Ir taip aš tu žinau, ko aš turiu siekti. Tai jeigu šitų dalykų mes neįvardinsim, e, krikščionybė yra prievarto sistema. Ir ne tik kalbu aš apie e, katalikybę, aš kalbu apie pravoslavybę mhm. ir aš kalbu apie protestantizmą. Nes e, protestantizmą tiek... E, kalvinistiškai, tiek liuteroniškai ir panašiai. Tai yra vienodos prievartos sistemos. Tik tai su tam tikrom išlygom turėti tam tikrą laisvę. Tos, tam penkia aukštė, ar ne? E, judėjimo laisvę kažkokią tai pasakykime. Bet iš esmės tu judi tam penkia aukštė. E, e, tais metais e, Mindaugo koronavimo e, E, kadangi buvo daug mūšių, vienas po kito sekė iš Europos e, e, šventosios Romos imperijos kryžiaus žygiai, iš Bizantijos imperijos taip pat buvo kryžiaus žygiai, skitų kryžiaus žygiai jie buvo vadinami. Tai mes atviram mūšio lauke su dideliam kariniam pajėgom dažniausiai mūšius pralaimėdavom todėl kad mes nebuvom pasiruošę stambaus masto kariniams veiksmams, kuri traukdavo nuo 10 iki 50 tūkstančių karių mes buvom nepasiruošę, mes neturėjom tokio. Tuo tarpu Romos imperijai buvo krikščionis pasiruošę tokio masto veiksmams ir būtent nuo Mindaugo pagal Simono Daukantą apie 1257 metus, matant e, tos pralaimėjimus mūsų, lietuviai, žemaičiai pradeda keisti kovos taktiką ir priešus pradeda buldinėti mažais būreis, tai yra nuo 300 iki 400 e, kariniais būreliais. Tai yra mes to laikotarpiu vėl kaip e, vienas iš bandymų atrasti, kokiu būdu juos veikti, toks mini partizaninis maksi, ne, ne mini, bet maksi galim pasakyti, šiek tiek didesnis negu partizaninis kovas, tai yra 300-400 karių būrėjais. E, tai prieš didelę armiją tu neišeisi su tokiu, bet tekimą sutrikdyti, E, dar kažką pakengti tu gali. Ir e, mes matome, kad e, būtent į tokį pusiau partizaninį karą, kuris būtent po prūsų pralaimėjimų ir buvo pas mus ir vokiečiai labai, ne vokiečiai, atsiprašau, negaliu aš vėl vokiečių kaltinti už tai, kad jie buvo krikščionis. Taip, krikščionis e, tuo metu aprašo, kad patys baisiausi kariai yra lietuviai. E, nes Lietuva po to prieisim buvo kaip skurta yra kaip karinis darinys, nes mūsų ženklas yra vytis, baltas raitelis, tai balta pas mus yra mirties e, ženklas. Tai mm. iš visų tų sarmatų valstybių, e, genčių buvo sulieta kaip karinis darinys, sulieta Lietuva ir baltas raitelis yra mirt, mirtininko ženklas. Ir kai jūs iškeliat vėliavą, tą vadinamą istorinę, su Baltuvyčiu, jūs galite pasižiūrėti į Lietuvos valstybės esmę. Tai yra tie patys mirtininkai, tas pats e, raitelis baltasis yra, tas pats Odinas, e, tas pats Toras, tas pats e, vikingų, tas pats e, perkūnas mūsų, e, tas pats karo griausmo dievas, dėl kuris turi apsaugot šeimą, apsaugot vaikus. Ir... E, E, mes e, būtent matome, kad va, tais mažais bureliais e, po 300, 400, bet tai buvo pačio aukščiausio lygio profesionalų skrai, pavyzdžiui, prie tauragės visiškai neseniai yra atkasti kapai kapinynai e, nuo 7 amžiaus iki 13 berots amžiaus. Irgi įdomu tai, kad pas mus nuo 13 amžiaus pradeda ginkluoti, keistis ir viskas, mm. prastėti su krikščioniškaja ginklu, su krikščionybės E, jinai tokia masiškesnė pasidaro, e, bet e, kokybiškesnė buvo seno. Ir, pavyzdžiui, prie Tauragės berots yra tie archeologiniai kapai kapavietės tų vyčių, vitingų mūsų randamų, tai po 5-6 kardai yra, kap, vieno kario kape yra nuo 5 iki 6 kardų. E, tai yra, e, parodo, kad mes irgi pradėjome auginti ir turėjom galbūt, bet tai buvo mažas procentas gyventojų, kurie buvo ruošiami kaip kariai. E, palyginus su krikščionybė, kur bet kas galėjo tapti kariu, tai yra, jeigu tu skolininkas pasiemė jėti ir tu jau esi karys, pas mus šito neleisdavo. Ir e, irgi svarbu galbūt klausytojams man teko e, šiek tiek e, Londone dirbant universitete ir gyvenant ten, susipažinti su Morisėjaus vienu iš mokinių. Morisėjaus, kuris įkūrė Aikido, sensėjim dar jie vadina. Uh, Ir senukas jau jisai gal dar jau ir numiręs tas, nes e, Morisėjai tam 60 berods metais jisai mirė, 1900. Tai jisai pasakė kovos... E, kovos meno esmė yra išmokti gydyti. Ne žudyti išmokti, bet gydyti. Nes jeigu tu kovos metu matai, kad tavo priešas e, tampa tavo draugu, tu turi jį sugebėti išgydyti. Todėl pas mus į tą vyčių vitingų lomą neleido bet ko, leido tik tai tokius asmenius, kurie buvo mokėjo gydyti, nežudyti, bet gydyti. Ir iki pačio, vat, pavyzdžiui, mes siunčiame į Afganistaną karius, mes turim išmokti jos gydyti. Mes e, siunčiame į vėl taikos palai, mes turim išmokti jos gydyti. Pirmiausia, kario esmė mokėti gydyti yra. Ir jeigu jis nemoka gydyti, jisai negali būti kariu, jisai yra žmogžudys, tiesioginė prasme. Tai yra žmogžudys. Tai krikščioniškai pusiai buvo žmogžudžių armija, irgi reikia nepabijoti šito. Nes jie nemokėjo gydyti, jie mokėjo žudyti. Iš mūsų pusės buvo tie, kurie mokėjo gydyti, nes jie gynė savo tautą, jie gynė savo žemės, e, jie gynė savo šeimą ir jie turėjo mokėti gydyti. Ir todėl tas procentas karių pas mus buvo mažesnis profesionalų, negu kad pas jų, kur e, pas jų tradicija nuo, šventos, nuo Romos laikų susiformavo žudikų loma, žudiko elitas. Ir tą vat, kiekvienas turėtų įsisamoninti kad kario esmė yra mokėti gydyti. Jeigu tu nemoki gydyti prie karybos, tu negali liesti, tu esi paprasčiausias žudikas tada. Ir e, tai atsispindi irgi dvivaldystėj, kaip aš jau minėjau, pas mus būdavo karo vadas ir tas vyriausiasis žinys. Ir labai įdomu tai, kad e, Mongolijai buvo toks pat modelis. E, tai vad, pavyzdžiui, 1247 toks didysis Lama Sakija pripažino Mongolų valdžią. Tibeto e, dvasinis vadovas, sakykime, vienolino, tada dar buvo ne valstybė, bet, sakykime, vienolynų kažkokie tai junginiai. Ir tas lama, jų visų kaip viskupas, pavadinkim, vyriausiasis, kur vardu sakė, pripažino mongolų valdžią. Ir santykis atsiranda tarp valstybės kaip šventikas globėjas ir dalai Hanas kaip karinis valstybės globėjas. Aukščiau yra, jie kartu veikia, bet aukščiau yra dvasiniai principai, aukščiau yra gydimas, o ne žudimas. Ir Mongolija tuo metu buvo būtent šitokio principų, skirtingai nuo romėnų, E, kur popiežiaus buvo žudimas visų, kurie netiki į Jėzų Kristų kaip gelbėtoją ir bažnyčią kaip mokesčių surinkėją. <laughs> tai tie ir mirdavo, kurie nepatikėdavo šito modeliu. Ten Kristus balą jį nematė, bet mokesčius mokėti turi, žinai. E, tai va šiuo atveju e, Mongolų imperija yra priešingas pavyzdys. Lama ir dalai. Tai buvo du principai. E, dalai buvo kario, o lama buvo dvasinio e, globėja, dvas, dvasinis globėjas. Ir e, e, dar laiko turim, ar ne, kažkiek tai. Tai aš tiesiog... O, porą minučių tai tikrai ir kaip ir įprasta laidą baigsim gerą frazę. Porą minučių. Ja, tai. porą minučių. E, tai, hmm, tai jeigu tik porą minučių, tai aš manau, kad einam prie pabaigos. Ir aš sekančiai laidoj perskaitysiu mūsų žinių sąrašą iš 13 amžiaus, tai yra originalas e, be abejo saugomas vienas Vatikane, bet tai yra mūsų žinių sąrašas, tų dvasinių valstybės globėjų. E, tai va tokia intriga, aš taip tikiuosi išgirs visi ir atvyks tų laidų dar daugiau klausytis, nes mes turėjom dvasinius vadovus panašiai kaip Lama Tibete. E, Arba priešingai, tibetiečiai turėjo panašiai kaip mes, ne, ne, nes iš mūsų kultūra atėjo jos. Taigi, o pabaigai du dalykai, kurios turi atminti visi klausytojai. Tai yra tautos ir valstybės pažangos priemonės. Žemė su jos turtais yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė yra mytybos šaltinis nespekuliacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė yra mūsų tautos nusovybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Antras yra pasaulė žiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulė žiūros. Ačiū visiems už kantrybę ir iki sekančių. Dėkui Jums ir susigirdėsim kitą penktadienį pulsetrėje. Geros dienos, iki. Mickey Mouse.